انشروا البشرى جميعا وانثروا الورود السلام علیکم و الله و برکاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب تاریخ ما برگشتیم با جهاد و عزت برگشتیم با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف و صالحین برگشتیم میخواهیم دفاترت را در عصر فتنه و فساد با عدالت الهی ممنوع سازیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش از تقیان تاقیان و از حکومت های ظالمان محزون مباش محزون مباش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه و ورقت را با خونهای متحر خود رنگین می سازیم برگشتیم عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما دار جستجوي حق حق بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسانی راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرف جنت فرا میخوانند شخصا قبلا بسیار احساس ذلت میکردم الحمدلله باز ما امیر رادیو خلافت اسلامی که فعال شد از طریق اینترنت باز تلاش کردم این را پیدا کردم خیلی حقایق برم معلوم شد بعد از اون اقدام کردم که از تحت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیایم اینها کسان هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواست الله بود که ما کوشش کردیم گشتیم با استادا آشنا شدیم با جاهای مختلف آشنا و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره تانستیم به توفیق الله تعالی ما به حقیقت رسیدیم این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمعه شبها از رادیو صدای خلافت قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله مدفونتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة گلهای گلهای خراسان خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیوی باشه با که ها که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر ما بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای نم خوردن، دعای از خو خستن، دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگل جنگلهای پایان و آوازهای حیبتناک های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است اینجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا را مشنوی ترسی؟ نه الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند الله دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت بلغوا منا حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مسلمان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما شنونده رادیو صدای خلافت هستین ما با مسلم خراسانی در خدمت شما قرار دارم در برنامه در جستجوی حق امید است که صحت و سلامت باشین و تا پایین برنامه ما را همراهی کنید و از الله آرزو دارم که تمام مسلمانان دنیا را از شر تواغیت نجات دهد و ایشان را به راه حق هدایت کند و از این نعمتی که خلافت است برخوردار شوند چنان که صحابه کرام از این نعمت برخوردار بودند و چنان که ما از این نعمت برخوردار هستیم چون خلافت یک نعمت بسیار عظیم است که الله تعالی برای مؤمنان می دهد بله الله تعالی در قرآن کریم هم برای ما مسلمانان در سوره نور آیه 55 بیان کرده الله جل جلاله به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند و عدم دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آین را که برای آنان پسندیده آبرجا و ریشهدار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند آنچنان که تنها مرا بپرستید و چیز را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند یقینا که این نعمت بزرگ را الله تعالی برای کس نمی دهد تا آنکه ایمان نیاورند و عمل درست انجام ندهند یک تعداد از جوانان در تحت نظام های خواهان خلافت هستند در حالی که در تحت نظام تاغوت اول ایمان خود انسان در خطر واقع میشه و دوم عمل درست انجام داده توانند پس یگانه راه حل این است که از دارالکفر به دارالاسلام هجرت کنند و با مجاهدین خلافت در یک صف در مقابل کفار بجنگند که زندگی دنیا هم پر سعادت است و مرگ هم با شهادت خب شنانده های گرامی فکر می کنم که باز هم منتظر شنیدن سخنان کدام هدایت یافته هستین میریم با یکی از برادرانی که راه حق را در پی گرفته و به سخنان این و آن گوش نداده سخن میگیم و مشنویم که چگونه به هدایت راه پیدا کرده لن نرى هذا ولا ذاك وذاك بل رأينا دولة الحق هناك یا أبا بكر الحسيني فهكا مدة الأيدي تبايعك إماما مدة الأيدي تبايعك إماما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر نشك شما خذ برما معرفي بكنين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسمه محمد از ولاية بلخ اینجا آمدیم الحمدلله که با دولت اسلامی در یک صف پیوستیم جزاک الله خیر شما تحصیل کردین برادر؟ بله ما تحصیل کردیم کدام پانزه خواندین خودتان؟ خود ما پانزه انجینری انجینر ساختمان سوال انجینری ماشاءالله انجینر صاحب شما ایفای وظیفه هم کردین در بلخ؟ بله در کابل مدت بیش از هشت ماه وظیفه داشتم در امی دفاتر کفری دولتی خب از اینجا احساس خوب داشتین یا بعد؟ نه خیر اگر من میفهمیدم که در اینجا قدر اطمینان قلبی و قدر آرامش هست نه تنها وظیفه خود بلکه تمام زندگی خود برای یک دقیقه از می دادم و ایره می خریدم و ایره به دست اگر تونستم آورده با تمام زندگیم ایره بدل میکردم در اونجا ولی الحمدلله الله لطف کرد که تمام وقت ما اینجا به یک سکون و اطمینان قلبی و اینجا میگذره که اصلا بخیه یک احساس دیگری برای ما رخ میده جزاک الله خیر برادر مک شما رو میبینم ماشاءالله بسیار بدنت قوی معلوم میشه فکر میکنم ورزشکارم هستین همه هست؟ بله صاحب ورزش هم کردیم ماشاءالله کدام رشته را پیش میبردی خودت وشو میکردم وشو یکی از رشته های چنایی است بله. عمر مدت چیز کم پنج سال چهار سال تمرین کردیم امی وشو بس چند قسمت میتونین برای بگین ولی وشو سه بخش داره بخش تالو سانشو و نانچوان ماشاءالله امی برادرای دیگه که ورزش میکنن وقت خود در شارا و یا زیر نظامای تاغوتی زایه میکنن اینا چطور است به نظر شما که زیر نظام خلافت اسلامی بیاین و یا دمون نظام زندگی کنن چرا اینقدر زحمت زیاد میکشن آیا این فایده داره برشان دوجه یا خیر کسایی که ورزش میکنه و پیام ما بر او است که شما خوب بدنتان قوی بکنین هم از نگاه فکری و جسمی خود قوی بکنین و به زودترین فرصت از دیار کفری خود خلاص کنین بین به طرف خلافت اسلامی و از امون نیرو و انرژی در راه اسلام مصرف کنین این واقعا بهترین نعمت الله جل جلاله که در آخر زمان در یک وقت فتنه نصیب ما مسلمان ها شده و شکر زیر نخواد ادا کرده بدانیم الحمدلله بهترین نعمت است شما قبلا در کدام تنظیمات جهادی دیگه بودین یا خیر؟ بله یک مدت بسیار کمه البته با امارت قسم همکاری میکردیم ولی امارت که بود ما به خاطر از همین کار میکردیم که خلافت اسلامی قایم شود یک خلیفه و یک امیر مسلمان ها در تمام روی زمین باشه او رو نمیخواستیم که عربی باشه عجمی باشه هر کسی که باشه خلیفه یک خلیفه تعیین شد و همونطور که کفار خلافت اسلامی را سقوط دادن ما دوباره زنده بسازیم و دوباره برپا کنیم به می خاطر اگر در او هم کار میکردیم هدف ما می بود و الحمدلله او خونای پاک گرفته شد به می بود که خلافت قایم شد حال که خلافت قایم شده دیگه ما با این پیوستیم الحمدلله می هدف ما بود نه ای که به خاطر افغانیت و نه ای به خاطر کدام رهبر و اینا ما بجنگیم خب برادر محترم قسم که بر شما معلوم است فوج مرتد آیسای پاکستان در مقابل خلافت اسلامی مجاهدین دلیر جنگ میکنن اینا دعوا دارن که علما و مخلصین که شهید شدن سابق اینا به خاطر امارت اسلامی می جنگیدن شما چی فکر میکنین او شهدا به خاطر قایم ساختن خلافت اسلامی می جنگیدن و یا به خاطر چوکی و منصب در این شک نیست که اونا جنگیدن و جهاد کردن ولی به چی خاطر اگر بر رضای الله جنگیدن و به اقامه خلافت اسلامی خال خلافت قائم شد تمام الحمدلله تمام شروط یک خلیفه در وجود امیر المؤمنین ابو ابوبکر بغدودی حفظه الله موجود است هیچ شک باقی نیست دیگه پس اینا به مو خاطر جنگیدن پس من باید با صف یک جای شوند در غیر از او حکم اینا حکم امو کسای دیگه است که قبلا با خودشان میجنگید اینا بعضی شبهات را ایجاد کرده بودن امو مجاهدین مخلصه میخواستن فریب بتن میگفت که خلافت خلافت نیست و یا تمکین نداره و بعضی شبهات دیگه ایجاد کرده بودن بر شما کدام شبهه پیدا شده بود یا خیر بله ای شبهه خو از طریق امیر رسانه های کفری رسانه هایی که امروز در دست یهود و نصارا است هر مؤمن مسلمان اگر یک ای شبهه ها ایجاد میکنن و شبهه من دادن ای برای هر مسلمان مخلص مجاهده که میخواهد در راه الله بجنگه مثل که الله پاک میفرمه اگر کسی بر شما خبر رمیه را شما تحقیق کنین و خود با اطمینان بسازی از دان یک کسی شما قضاوت نکنین دیگه بمی بیاین از نزدیک ببینن و منهجش ببینن اگر اینها به اندازه سر سوزن هم در خلافت کدام عمل اینا را خلاف اسلام دید خب، کدام عملشان خلاف قرآن و سنت بود خب باز میشه که اینا انتقاد بکنن و ببینن در غیر از الحمدلله ما که میبینیم در امی ساحاتی که خلافت است اصلا یک بوته از چرس نمیبینی بوته از تریاک نمیبینی بیجابی خو کاملا رفع است الحمدلله واقعیت یک جای بسیار نعمت بزرگ است با امی افراد منطقه که میشینیم میخیزیم اونها از قبل خود که یاد میکنن و فعلا خوشی اونا رو میبینیم با خلافت اسلامی واقعا بسیار خوشحال میشیم خب برادر سوالاتی که در ذهن خودت ایجاد شده بود چگونه همین سوالات باز حل کردین شما این شبهات ما الحمدلله وقتی که رادیوی خلافت اعلان شد بعضی از شبهات بود که اینها تمامشان با مصاحبه که با بزرگای خلافت اسلامی در رادیو شد تمام شبهات حل شد الحمدلله بل ما تونستیم که جرات بکنیم و تصمیم قاطع کرده آمدیم به ماشاءالله در بلخ رادیو را نمیگیره چطور تانستین که شما در بلخ برنامه های ما را بشنوین الحمدلله وقتی که در اینجا برادرایی که دینا او را میشنیدن باز ریکارد میکردن از طریق فیسبوک و یوتیوب و بعض از طریق اینترنت به ما میرسید و مو کلپایش شنیدیم دیگه واقعیت که هیچ اصلا زمین بر ما جای نمیداد میفتیم که باید به طرف اجرت بکنیم الحمدلله شما می پیام ها را از طریق رادیو صدای خلافت شنیدین و امی سوالات شما حل شد الله با امید از هستیم که دیگه برادرها هم رادیو صدای خلافت را بشنوان و بعض شبهاتی که پیشان ایجاد شده امی سوالاتشان حل شوه و بیاین به خلافت اسلامی و از زندگی خود لذت ببرند شما چی پیام دارین برای امی ها بر جوانا ای است پیامم که الله هم کسایی که در اونجا هستن و در درس و, درس و اینا مصروف هستن خدا در این درس ها فریب ندین اینجا الحمدلله درس ها هست مکمل نصاب تعلیمی جور شده و استادای بسیار استادای مخلص و خیلی ورزیده اینجا هست انشالله اگر مکتب است مکتبتون همینجا ادامه بدین اگر که پهنتونتان است اگر هر چیزتون که هست ورزش است همه چیز در اینجا از همینجا اجرت بکنین و به طرف دولت اسلامی اجرات بکنین دولت اسلامی ان الله که مجاهدین مخلص داره و از هر نوع شبهاتی که ها ایجاد میکنن پاک است و اجرات بکنین این برتون بهتر است برای های دین بر کفار و مرتدین و نظام های تاغوتی چی پیام داری؟ پیام بر اونایی است که اول دیگه بس کنین جنگ در مقابل خلافت و بین به حق بپیوندی اگر این نمیشه انشاءالله اینجا جوانای هست و به دست خود انشاءالله همشان ذبح خود کردیم و قسمی که بسیارشان ذبح شدن و بسیار دیگهشان که باقی شاء انشاءالله اینام ذبح میشه خب پیامم بازم برشان امی است که قبل از که کارد ما به گلونتان برسه بین بیعت بکنین و از این نظام های کفری براتتان اعلان بکنین ببرطان بهترات جزاك الله خير جزاكم الله خيرا لن نرى هذا ولا ذاك وذاك بل رأينا دولة الحق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكا مدت الأيدي تبايعك إماما مدت الأيدي تبايعك إماما مدت الأيدي تبايعك شنونده های گرامی شنیدید که برادر ما بدر الاسلام حجرت کرده بود و واقعا اه، یک انسان فهمیده ورزیده و ورزشکار هم بود و ماشاءالله برادر بسیار با استعداد بود الله بکند که برادران دیگه که هنوز هم تحت نظام های تاغوتی زندگی زلتبار را سپری میکنند امید است که ایشان هم فکر کنند و با خلافت یک جا شده و در یک سر در مقابل کفار و مرتدین بجنگند چون ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم با شما الله حافظی میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما دولة الإسلام صولي ودحري ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا واقلعي ما تبقى من فلول وانحري أي كفار ونكران كفار آیا آه شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید؟ نه هرگز نه ما آرام نمیشینیم تا که به گوش امت مظلوم و مسلمان نرسانید توبه کنید قبل از اینکه به شما قدرت پیدا کنید ای نوکران کفار به الله قسم وعده پیامبر ما صلی الله است که شرق و غرب زمین از آن امتش می باشد سعی مسلم کتاب الفتن و و سعر باب حلاب هذه الامه بعضهم به بعد حدیث فنجزاره يقصد تشلاش عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت شارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لمنها الصوبان رضي الله عنه روايته كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود يقينا كالله جل جلاله برائما جمع کر بس ديدا شرق غرب آن ويقينا و یقینا که امت من میرسد تا آن جای كبرائما جمع شد إن نور الله اسلامی است بخش دینی است ولو که کفار ناخوش شوند ناخوش شوند شما ضرورت دارد چرا وسایل شیطان مانع هجرت شما می شود آیا بیعت با خلافت به شما ضروری نیست آیا من شما را خبر کردم فکر کنید فکر کنید عظم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر أحرق الأجساد شويا في النهار منظرا لم يرتسم في منظري شاء أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا أبشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير الإنشاء أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا تمضي دوما للعليا أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي طوبى لما لبى يهوى حق الحقيا تبني صرحي صرحنا يردي بغي المعيا طوبى لما لباه يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يردي بغيا اعيا مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عزوجل میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته